mwiriwe neza bakunzi ba radiyo isanganiro mwaramutse mwiriwe mumerewe gute bivana n'aho muherereye mumerewe gute none ikiganiro ni gira icyo ushikirije kibaha akaryo ko kugira icyo muvuze icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije mu ndwi yose uhereye ku munsi wa mbere bikumvikana neza yuko amakuru mujya kugira icyo mushikirijeho kuri uno munsi arayavuze muri ino kuva ku munsi wa mbere genekerezo rya cumi n'icyenda nyakanga ni isaha zibiri rero z'ijoro n'iminota ibiri ku munsi wa gatanu igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri nyakanga akanya n'igwanyu nuko imbere y'uko kumbure turi tubaha akanya nuko tutangura tukababwira amwe mu makuru akoma akomakomeye twabashikirije igihe inama nshingamateka na amateka zikoranye zari ko zikora icegeranyo eh, zari zikora icegeranyo cy'uwo mugwi eh, w'imyaka cy'imyaka ine ariko rero uburyo bwo gukora ngo ntibukwiye bikerekanwa na rusasuma iri kikogwa mu ntara zitatu kuri cumi n'umunani zigize uburundi hakaba hatorotse abagera ku majana abiri na mirongo itandatu n'icyenda kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani gushika muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe biri mu byakozwe mu isuzuma rero ryakozwe na sentare igejwe gucungera amatungo ya leta mu bitaro bitandukanye by'igihugu byashyikirijwe mu nama nshingamateka ku munsi wa kabiri umushyikiranganje w'amagara y'abantu ari umutumire agahumuriza ko hagiye gufatwa ingingo kugira abanyagihugu bashobore kuvuzwa bose kuronsa amazi meza amakaritsiye abonekamwo ubukene bwayo bwayo uhereye kuri karitsiye nkayamba guhagarika za rw'abatembereza ibifungurwa kugara ibirabo buri birangwamwo isuku rike ni zimwe mu ngingo zijyanye no gukinga irandagata gikiza cyakorera mu gisagara ca rumonge ugiste minani musitanteri wa komine rumonge asigura ko ingingo zafashwe mu nyuma yaho hibonekereje umugwayi wakorera muri quartier nkayamba ku munsi wa kane w'indwi heze ku bwa bamwe mu baba muri ico gisagara ijejwe kugwanya sida ni mu ruganda rwo gutunganya ibikorwa byo kugwanya umugera wa sida by'amashyirahamwe yigenga n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri uyu wa gatanu Dr euh, muganga jean Baptiste nzorironka nkuze avuga ko ivyo bituma n'ibitigiri by'abakenyezi baje kwipimisha imbanyi kuva zitarakwiza amezi atatu byagabanutse hamwe n'urwaruka rutigenza neza haramaze gushyirwaho ibigo byo kugorora abafise indwara zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bishika kuri mirongo itatu yamara ngo hariho abantu batavyitura ku kubura uburyo canke kuba badafise amakuru akuyajanye n'ibihakorerwa bivugwa na muganga y'Ildefonse Nduwimana arongoye ishirahamwe ry'abagorora mu Burundi hahimbazwa kuri uyu wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kugorora usanzwe uhimbazwa kuwa munani nyakanga uko umwaka utashe uwo muhinga asaba ko ibigo nk'ivyo vyogwizwa bikegerezwa neza na neza abanyagihugu nabo bakijukira kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya hari umwana yahiye aturiwe n'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse n'igihanga ku ibarabara rya gatanu nyina wiwe nawe nyine yahiye ukuboko mbere kose eh, kose ariko agerageza gukiza amagara y'uwo mwana wiwe ubu rero bose bagwariye mu bitari bujumbura nk'uko ababanyi babimenyesha mu ntwaro ku mutumba basigura ko iryo sanganya ryaturutse ku mushoferi yarika akura igitoro mu modokari yo mu bwoko bwa Probogisi yari yayihagaritse rero iruhande y'igikoni cy'abo eh, bahavuye bagira iryo sanganya igicoro rero yagikuyemo eh, yaciye agishyira mu gikoni bari bacanyemo niho haca haduka umuriro waturiye uwo mwana na nyina umuriro wananiranye kuzimya mu gihe ababanyi bari ko bagerageza imodokari yari hanze nayo nyine yahavuye irafatwa n'umuriro ariko bashoboye kuyizimya itaratokombera umushoferi mwene iyo modoka ntawamenya irengero ryiwe nk'uko mu ntwaro rero babivuga iyo modokari yari yugaraniwe muri komisariya y'igipolisi igihanga abantu bane barapfuye ku munsi wa mbere baguwe ko n'umusozi ku mutumba wa kivuvu muri komine kabarori intara ya kayanza ahasanzwe himbwa ubutare ayo makuru aremezwa n'igipolisi gikorera muri komine Kabarore musitanteri wa komine ni Berkimansi saguye asaba abarongoye amakoperative yimbisha ubutare kwitwararikana ntaryo kw'abakozi bose bashyizwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi bw'ubuzima Jean Claude Nzeyimana arongoye ikigo cy'igihugu ah, ivyo gucukura ubutare mu karere k'uburaruko amenyesha ko agiye vuba muri ino ndwi nyene kugira urugendo yishikire ahikabara rabe koko abakozi bimba ubutare ko bashizwe muri ayo mashirahamwe y'ubwishingizi harashinzwe gushasha igiciro cyo kuriha ibibanza byo kudandarizamwe mu masoko bikaba byapfundikiwe mu nama yabaye hagati y'abadandaza hamwe n'ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi obr n'abandi vyega byashyikirijwe na komiseri jean claude manirakiza arongoye ikigo obr mu kiganiro kubamenyesha bamenyeshamakuru hirya y'ejo ku munsi wa gatatu abadandaza bari bamaze amezi atatu batariho ibibanza ngo bahawe gushika ku rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa kigarama kugira babe bahejeje kuri bamwe rero mu badandaza bakorera mu isoko ya ruvumera iri mu gisagara ca Bujumbura bo baratangara ko batagishijwe inama n'ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya ayo makori obere ku biciro bishasha biherutse gushigwaho ku bibanza bamenyesha ko ibibanza byari byashinzwe kurihigwa ibihumbi amajana atandatu ubu byagiye ku bihumbi amajana mirongo umunani bikaba biragabishwa kubera gukora amakuru amwamwe, iyo nama sense ibona ko abibugwanko ni nyuma rero y'inama y'iminsi ibiri yo kwiga ingene umwuga wo kumenyesha amakuru waranguwe mu gice mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'uyu mwaka ubushikiranganje bw'amazi meza ubutare n'agataka bumenyesha ko amakuru amaze iminsi aca ku mbuga ngurukana bumenyi ko ibiciro by'igitoro n'umuyaga nkuba bigiye kuduzwa kuduzwa atari byo umushyikiranganje Ibrahim wizeye akaba agabisha amasitasiyo atari ko aratanga igitoro akakinyegeza ngo uzofatwa azocakwa gihabwe abagitanga uko bisabwa hari kuri uyu wa gatanu rero mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu n'akabapfunzwe AVDP rihanura inyamiramabi kureka kwakira abantu bahohotewe ahubwo ngo bajye bihutira kubajyana kwa muganga jean n'ay'abagabo ariserukira mu ntara zo mu buraruko abivuze mu gihe hari umuntu yitabiye imana mu gasho k'igipolisi cy'inyamiramabi ngozi ku munsi wa gatandatu heze akaba rero yari yazanywe n'abantu bariko barakizura bamukubise azira ko yivye igitoke handurukira mu rupfu uwarongoye iryo shirahamwe akaba asaba abantu kureka kwihanira akanashima ko hari abafashwe ngo babazwe n'inzego z'ibijejwe kuva hasi gushika hejuru babishikirije ku munsi wa kabiri ishyirahamwe help channel rejejwe gutanguza ibikorwa byo gutanga ibikoresho by'ishure ko bitangwa mu ntara yose kuri bantawo nikora ibihumbi 15 Juvan Dayikeza numuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'iyo ntara anura abavyeyi b'abana babatwa baho ingabwe ni ku musozi wa ngabwe rero nk'uko mubyumva kujya ku ishuri kuko ariryo soko ry'iterambere nayo ikibazo cy'uburaro abarongoye ayo makomine basaba abo bafasha mu kubaha ibisakazo amashyirahamwe ah, amwe yo guteza imbere atubahiriza ibiciro bishasha byashinzwe hamwe n'ayatemerera abanywanyi bayo kuriha mu bice ni tumwe mu tunenge ikigo kijejwe gucungera gutegekaniriza guteganiriza arika kimaze kubona mu bijyanye n'ikurikizwa ry'ingingo nshasha ishinga ibiciro ku bafise imiduga n'amapikipiki mu kiganiro ah, ku bamenyeshamakuru ah, ku munsi wa gatatu hirya y'ejo joseph butore umunyamabanga mukuru wa arika aragabisha amashyirahamwe adakurikiza ibyo biciro ko azohanwa ngayo rero amwe mu makuru akomakomeye twabashyikirije muri ino ndwi hari n'ayandi mwumvise tutashimye kugaruka ko ariko mufise uburenganzira bwo kugira icyo muyashikirije ku isaha zibiri n'irobo ndavuga iminota cumi n'itanu mutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu ego ngira ngo ntere kuri iki bwa mbere na mbere tuguhoza umuryango wa Olivier Nkengurutse ego umunyamakuru mugenzi wacu aheruka ko mm. ndahora yabanyakira no kuri eh, no yuko twabuze intwari mm. cyane ko n'umuryango wiwe ndabwiye tubihangane mm. imana ibadanye baremesha ego eh, ndamwibuka mu tuzi abiri na cumi gusa abiri na cumi na gatanu yakora ku akoresha ibiganiro nk'iki nyine yagikoresha mm. ego hama rero ariko nta imana yagiye kuba yaducira inzira kubera niwe wa ubutumwa burashyitse mhm. ego hanyuma icyo mbaraniriza ko iki cy'aba bantu bagira bagira bashikana umuntu mu gace bamukubise agashika kitaba imana harya mm. nyine iyo novuga abapolisi yamwakiriye mm. bo nyine nibaciye guherwa kwirwa mbere na mbere kubanza kubaza mm-hmm. ituma yakira umuntu yashindikajwe ubuzima babandi nabo akabareka bakagenda mm. fata abo nyine baje bamukubise mm-hmm. kubera erega mu menyeshamakuru jewe narigeze kuba ndi ahantu muranza mfungiweyo amaze umwaka ashyira imitumine y'ibigori mhm. ntibihanire n'ukuri mugabo eh, biraca umuntu akagutera akamwibira afite umupanga mm. uyu kumwivuna ni ngombwa ntabaje gusiga amavuta mm. asomoye igitobo yego bakakubita ashikana nera gatahitaba imana mm. abo bantu bose ico giti giri cyose camujanye cyose mu gipolisi batatakira abo nyene babafata eh, eh, gufata umuntu ati twamufatanye umupanga ariko urwo rw'umuntu yego umva ntabata ni neza na ku bwawe Ferdinand ati baje bitondera ivyo bintu babanze barabe umuntu kuba bamushikanye meze neza hanyuma bakore nk'uko amategeko abibasaba na cyane cyane n'umupolisi kubona yakira umuntu agaja gupfunga agasha yitaba imana ubwo nyene urumva njye nikosa naryo nicyo hokorwa iki hokorwa iki niko nerakama abanyagihugu bo bariko baranyumva Ferdinand ati iradiyo ibibugwanko nawe ntiyoyishigikira atariko nimba ari radiyo ivuga ukuri amakuru yatohoje kandi yo ati nibarabe nibarabe saha zibiri n'iminota mirongo ibiri muri sitidiyo za radiyo isanganiro uwundi munywanyi ku murongo urabivutse mwiriwe bo hariho ikiganiro kandi gikurikirana uvuga yuko amakuru makuru yaranze indwi mm. mugabo nanjye nagira ndakubaze muri komine nyagiranga iwacu hmm. nta makuru iradiyo sanganiro ndayumviriza minsi yose nta makuru yawe ntigera numva ni uko rero bayera eh, urakibura hose bageze kuzima mm igitoro cyari gitweye kuri Novoteri gusa niho bagumye bagitanga ngira nibo bari bagifise none tukuvuga yuko batari babizi yuko igitoro kigomba kiduge usanga aribo bari bagifise bonyine ni gusa mhm. ibitoro byari bihari ahubwo habaye kubyugara kuko bari bumvise ati bigomba biduge mm. uti rero uh, iyo ngendo yo guca kumbure bugara bakanka gutanga igitoro kubera bumvise ko kigira kiduge kumbure ngira bahave bakidandaza cyungutse ati kumbure amasitasiyo uh, abikora avavanure n'iyo ngendo ni nabyo irindwi na gatandatu ubuso eh, na gatandatu ubuso gatatu icyenda gatatu gatatu no kuri watsapu urashobora kuturonka uwundi munywanyi ku murongo yambu Yambo. Alo. Alo. Mwiriwe. Alo. Ndakumva gatanu kuri gatanu. Ni mwiriwe. Mwiriwe. Ni mpore. Mm. nawe kuvuga ngo amufatanye igitoki aho nta kosa rirerire ryarimo ngira baramukubise bamukubita kumbure n'ahica barundi barakunda bavuga ati bamukubise ahica ngira bamukubise ahica gutyo acahura n'isanga gusa no kuri bagize nabi mugaje nkagiye mbonye ko ubwanjye nk'unyiciye umuntu ugiye nanjye ntuca niyica eh. kuko n'amahoro yo bafitiye ariko kandi hariho impfu zishika ku isanganya ata mugambi ababi hariho impfu zishika ku isanganya ata mugambi rwose ababikoze baba bari bafise wajyaga nyikira nanjye ni ukwica kuko nta n'amahoro y'abamayi wowe uciye umwica nawe wumva wokunguka iki uciye umwica nawe umwishe nawe wumva woba wungutse iki yego kabisa turamukenguriye ujya mu kirangange mm. Eh, abadaradigita urongera babyumvise baduca bikubita agashyi ntibazobisubira ariko kumbure none gamabuji namwe iyo bibashikiye kumbure bakabafata nabi abo batanga igitoro rimwe na rimwe bacugaye bakareka kugitanga muhora namwe muca mubishikiriza he kugira ngo kumbure eh, mu kironke byoroshye eh ahubwo rero twebwe nuko atanaga nimero dufise ahubwo azoduhaka nimero umushikiranganje yego niho byokoro mwifuza akanomero k'umushikiranganje kugira ngo ukumbure eh, iyo mugize ibibazo mukabura gitoro kandi muzi ko kihari muce mu murondera kuko bahora babyugura n'ibigirankana ntunganire ku coferedi na yabodi mm. kubera kabisa urumva barabonye ingene yaje ameze abamwakiriye abapolisi bamwakiriye mm, abawopeki eh. gendazi yaje yazinzikaye gose kuko bajya batibe bagufashe kabisa eme ikintu cyoroshe abatipa bahuri kuravugaga mabuke abo bariko barakizuba none barabapolisi bo kubera ko uno mwanya ntiyanditse ko ari abapolisi ariko guca uvuga ko ubazi nawe atari uba umengo harimo gukabya oya kuko mm. kuko nta mupolisi yofata umusuma ingo yibye igitoki ngo ace amusinzikariza ubuzima nyongera kumufunga we wibaza ko ari bande hari abakeje kukizura mu ijoro aha bariho yego barahari bakizura mu ijoro bakaba ari bande rero atari abapolisi reba eh, eh, genda nzi ko bahari mm. mhm. yego hama mm. bajya bamwakiriye yego babona yuko yasinzikaye mm. amatoza yari guca ahera kuri bo bagaca baba ari bo kwanza babanza kujya mu gasho nibo bari bakwiye guhegwa kw'amatohoza neza cyane kuko birababaje kabisa kwakira umuntu yasinzikaye kandi abamuzanye bagaca bisubira inyuma bakigira icyo hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu cyangwa amajana ane na mirongo ine na kane burundi uri umubyeyi abana bawe turi ngaha kubyemeza igikomeye si icyo abantu bakwita urumva biba byabaye ku isezerano ry'uhoraho urumva ibyo uciye ufata uko nyine tuzi umusoma afashwe ajyanwa kumbure eh, ku nzego zibijejwe tugushima ajyanwa ku nzego zibijejwe ntibijejwe mugabo guca ukubita ukagira intuzo nke ataragirwa n'icaha urumva urumva nawe ugiye kure y'amategeko mm. rero urumva oya si bibi icyo turacemanya si bibi mugabo haba hariho abantu kanaka babigezwe mu bwanwa ababigezwe tuzi ni abasirikare n'abapolisi gusa uti mm. hakogwa iki urumva no kugira itohoza abo bantu babigize bagafatwa kandi nk'uko n'abandi bayivuze abo bapolisi bashyira umuntu w'indembe abo bamuzanye ntibari kubapfanaho bari guca babafata ati bari kumushikana ku nzego zibijejwe akomeye hanyuma zikaba zifata ingingo mu minota mirongo ibiri tuzoba dushikiriye isaha zitatu z'ijoro kajya kubara akaryo kuri wowe mukunzi w'isanganiro gukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi ariko mwiyo minota urashobora kutwakora kuri mirongo na gatandatu ubusa gatatu tugira ati abamukubise naho ariko none gaviya wowe wibaza ko abantu bashobora gufata umuntu yivye igitoka ari bande bo kuvuga hari gushobora gusanga ari mu bihugu yatabaje aho rero umuntu nimba ari we ntaca n'ubutungane kuri ya leta mbyeri agaca agenda ko agahura buri muntu gushyika babiri hapfa bamutuzanire bamushyire intahe imbere y'intahe hanyuma nawe gisigure yego tugushimire cyane ubutumwa bwawe bwashyitse ku bategerezwa ku kuba bwategerezwa gushikira nizere ko kumbure ari ikintu bazokwiga bazokorera ko barabe kumbure amakosha aho yazananye uwundi munywanyi ku murongo yambu neza ndagize mwiriwe omeri nduwaye mwiriwe neza nanjye mvuge ndega baje vuga mawe nawe miretse bose batatiranya nyamuranzi nyamuranzi merite uhagaze he mpagaze neza neza aha mu kinanira hacuruha aha i bujumbura i mm, ku ijambo merite yego jya nawe nagira mvuge ku makuru yaciye ku isanganiro aya mm. makuru mwavuze ajyanye n'ibiharuro byongerekanye ku bantu barwaye umugera wa sida mm. none ibiharuro ko ari byinshi kandi bavuga ngo ngo bakore ngo bashobora kuyikingira bakoresheje ubufuko none burya bufuko nta kuntu bwo kuba wumva icyo bumaze usanga abantu ngira barijajaye njembo ni abantu bokoresha kuyihangana hanyuma mbona aribyo byoba bikuru ibyo biharomora byoca bigabanuka gusuma mm, ariko umugera wa sida ntiwandurwa muri ubwo buryo gusa ariko hanini hanini cyane ni muri ubwo buryo nkawe umaze kwibwa urumva yuko ishavu rishobora kugutwara ugasanga uramuteye nk'ibuye cyangwa umuteye inkoni yego kubera ishavu ry'ibyo yagutwaye ariko kugira ngo kumbure ishavu ntiritwara umuntu kugeza aho yica uwundi ubona hakwiye iki dufate nk'ubu baraje baca bafata bambwira ngo ndabaha amakarata mm. baca baranyuranya bampayo bazanye ya pirate bahometse ko ubuntuzi abandi nabanura yuko bashyikiwe n'izo ngorane yuko boca eh, bitura ubutungane kuko ubutungane buregereye aha hose mu mihana mm. bakasaba bafashe Mm. yego ko kwihanira mu burundi kwihanira ingeso yo kwihanira ntiyemewe tugushimire cyane ukuvuga kugabisha hariho no gutuma uroweje kinyamesha amakuru uti agashobora kwitaba hama akisigura kw'iyo nkuru iba yarahaciye mm. natwe twumviriza amaradiyo turayumviriza kandi ibyo tugeze rero ubuhunya tugeze igihe cyo kubaka mm. tugeze igihe cyo kutinubana igihe cy'ubumwe mm. rero nicyo nuvuga yuko narajijutse sinzi kurambona neza burya nayo natwe umunsi umwe nzota ngaho nyimone neza politike none none igihugu kitarimo politike none wumva ko bahugutse eh. biri mu bifasha kwiteza imbere ariko neza cyane rwose umutegetsi arashobora kuvuga none umukuru w'igihugu cy'umunyepolitike mhm. amaze kuvuga ati bibiri na mirongo ine tumeze neza wumva umutwe wenda kubishikira gute abajejwe amabohero barabe baze barabatezurira mu mabohero hagumeyo abagize amakomeye yambuneze amahoro ndi disimasi bugendana disimasi uwo mm. muntu agomba ashyikirize uwo muntu bafashe bagakubita bamuhora kuri iby'igitoki mm. bagize nabi aya ni barabutungane bubahashe hari umuntu wasanga ariko ararenga mu bintu utazana ibibi none amahera aragura umuntu se iyo umuntu afite amahera yo kwiyemera ko ukamenga kandi rero ikindi rero nagira mvuge nacyo mhm. mbega avuga ngo umugera wasidoraguriye mu gihugu none ko kwihangana bidakunda kwiyubaha ni kwirinda abantu hariho umuntu ashobora kuguhendesha ibintu ukavuga we nta maboko ufite ku biro byawe kandi uyafise hmm. n'abagabo usanga bafise abagabo ukaza usanga agiye guca akabandi bagore cyangwa asiga umugore hmm. ati rero eh. haba kwihangana imana genzo byihanganira kirekera umugabo awunzaniye gusa tugushimire cyane Ego masabara akazi keza. Ego namwe ibihe byiza ngaho mwisare isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'indwi muri studio za radio isanganiro nayo masaha nyene mudukurikiranira ko aho muri hose ku butaka bw'u Burundi dushimire cyane Ferdina wo kumukaza Vianney Havyarimana w'inyabiraba Dismas wibugendana hamwe na Yoranda bukuru wo mu isare mwakoze kuba mwatwakuye mwakoze na mwebwe mwagerageje kwakura ariko bitakunze ko dushobora kubakira cyangwa kumbure n'agatelefone kataturonse mwihangane ku munsi wa gatanu n'ikiganiro nk'iki nyine agira ah, icyo ushikirije ku munsi wa mbere ni ahiwanyu havugwa amakaho mushikiriza amakuru y'aho iwanyu tuba tutashoboye kumenya